Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 2, 2004 Itinalagang obispo ng Pagadian si Bishop Emmanuel Cabahar, isang solemn professed member ng Congregation of the Most Holy Redeemer. Siya ang pang-apat na obispong nailuklok sa diocese simula nang maitatag ito 37 taon na ang nakakaraan. Binubuo ang diocese ng Pagadian ng lungsod ng Pagadian at 21 munisipalidad sa Hilaga at Silangang bahagi ng Sambuanga del Sur. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.